<laughs> Nakikita ko meron na naman tayong guest chair Oo dito. nga, ah. meron nga, yata oo tayong surprise guest. ah. Nag-appear na naman eh. Oo, tawagin na natin. Sige, sige. Ladies and gentlemen, meron kaming special guest para sa inyo. Ate Shena, mastigas na yung saging ko. Kiko! Si Kiko, pare. Si Kiko, Hindi si Kiko. Matling, pero si Francis M. nandito ngayong gabi. Francis M. Francis Yeah! Ito naman ang parokya, talaga yung grande. In the house. Una, medyo kalahati lang, si Jay. <laughs> Ngayon, 100% na. Si Jay, All out. 50% lang yan. Dalo ko lang, Jay. 100% ka sa akin, pare. 200 si Kiko. <laughs> Kantayin na natin to. Ah, sige, sige. i ready for a big surprise. You think it's almost over, but it's only on the rise. Mental message, my visual contact, louder than any other sexual soundtrack. Oh, margarita for my cute senorita. Triple the tequila just to heighten up the flavor. Chugging down on my J&B while checking out the parts of my date's anatomy. Forget the brain, forget the personality. What I'm after is the effect of my gravity, like Trinity. Flying high with the kicks and controlling the game with my heavy-duty joystick. You better get ready for a big surprise think I told myself I'm right, I totally otherwise Mental misaligned is your world contact Louder than any other sexual soundtrack Flip the tip as I skip to the next tip Flashing some cash and some rock style bullshit Going in for the thrill, moving in for the kill I got us a roof in a fancy hotel And we got everything we need A big bag of money, a bigger bag of weed And we try to impress as you thought to address Stop the press we need to get this. You better get ready for a big surprise. And think it's almost over, but it's only keep it going, cause I got it going on. But it's Richie's turn on the microphone. So, <laughs> my name is Richie and I am me. I love pretty girls and I love to eat. I made this rap from my mind and I am very, very kind. I like to drive fast in fancy cars and chicks dig me like chocolate bars. Say I'm bad, but I am good, so shut up now and eat some food. Ayusin mo naman Lagyan mo naman ang tono Para ka nang nangatira na ng bangin Na adupan mo sa bago mong apartment Sa putao ka na sikat Wala ka pa rin mag-talent Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo Magaling ako kumanta alam mo ba yung pizza pie? Kung sa bagay, mahusay nga naman yung pizza pie Gamit ang boses mo, pamatay, nilagyan mo ng kulay akanta ba kahit ikaw ang gumawa Alam natin mas okay nung ako yung kumanta Diyo naman please lang huwag ka nang magyabang alam mo naman na pambakap ka lang At ilan na ba ang talagang nagawa mong kanta Ilan? Wala! Eh ano ngayon? Alam naman namin na Nasibib naman talaga dapat Ang bumalis ng barokyo band The barokyo ni Edgar Teka lang, one minute pwede bang pakiulit Maaari malamang ka sa baligo Subalit ba naman kahit di niya sinulot Ang kinakatanin lang kata ay sobrang konsuming katulad ko Ate Kino, Ate Benedict Aquino Nawala na yata masisikat pa kahit na sino Ewan ko, sandali, huwag kang makulit Kung ayaw mo masipa sa mukha na malupit Baka makatikim ka ng saswela De ka maho na si Listo El Degato Sa gulbi at con todo Talaga, di nga tataw na ba ako? Di porket koreano ka, magli ka mag-taekwondo Huwag ka mag-aangas sa lalaki may balbas Kami yung mga tipo na hindi umatras ang magkaaway Ipagpati, kumit na ka at huwag kumangka gonna rock, that's an M I'm still number one, yeah Alam kung paano tatapos ang iyong kanta Di ang ano na lang bigla na lang mawawala Ang tindi ang tindi Rock and roll, rock and roll Isa pa, isa pa ang kanta si Kiko Isa pa, oh, isa, isa, pa, pa, isa, pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa pa.